а Ольг чекатиме на нього там, нижче града, де на пагорбі субціль липовий гай росте. Там бджіл багато. Тому люд київський борти тримає, мед добуває. Місце безпечне та й зручне, бо шлях угрів неподалік пролягає, все чути й видно. Монь же, коли з'явиться то тричі з зузулею голос подасть. Старий варяг Ярмінг, досвідчений воїн, намагався застерегти Ольга від необачності, мовляв, не гаразд воєначальнику кидати дружину і самому йти вивідувачем. Та того годі було й думати зупинити близькість Скольда, якого він уважав призвідцем усіх своїх лихих пригод, випалювала вогнем помсти душу. Він сам хоче впевнитись, що вбивця тут, і вивідати, де він прихисток знайшов, як його заскочити зненацька. Це його правомесника. Так велить звичай варягів. Хіба воїни його дружини не відають про це? Пообіцяв тільки, якщо йому загрожуватиме небезпека, подай сигнал рогом засурмить. Взяв з собою чотирьох веслярів, моня подався човном до протилежного берега. Течія прибила їх до того урвистого місця, куди тицяв своєю безпалою рукою монь. Він весь час крутився на лаві, перехилявся через борт, намагаючись зачерпнути води, забуваючи, що пальців то в нього немає. Збуджено підганяв грибців. Тримайте праворуч. Там мілина. Дерева завжди купою збиваються. Ага, ось ось ось уже близько. Перуне, господи, Боже наймогутніший. Та не вже я вдома. Вистрибну на берег. Легко, спритно, лише човен зашелестів днищем полозі. На мить обернувся, зустрівся з Ольговим поглядом. Та чекай на мене, як і домовились, у липовому гаї. Я все вивідаю, винюхаю. Та ніхто мене не бачитиме і не впізнає, скільки літ минуло. Молодий ярл звелів ослярам ждати його повернення до пізнього вечора. А коли долину звук його руга, то нехай не поспішати на поміч. Та й подався слідом за Монем. Що встиг побачити його високу худу постать. Поле за широкою для нього вдяганки розвівались, мов чорні крила дивовижного птаха. Чи буде колишній раб щирим спільником мені, а як гукне своїх родичів, підмовить зненацька напасти, бо мало нас? Та ні, не наважиться. Знає, що рік ходитиму навколо града, а вигублю всіх. Та й не вийде в нього нічого. Сам же ремствував, що немає злагоди в його землі. І пече його помста не менше, ніж мене. Тільки я меча маю, а він що? Отак, міркуючи, примірявся Олю до крутизни, що випнулась гребенем, здається, аж до хмар. Чомусь пригадались морські походи, які брав з маличку з собою батько. Шалені вітри, хвилі, мов ожилі гори, і човен падає летить невідворотно і нескінченно вируючу прірву, десь у поривах буревію, його нестримному леті напинається невидима тятива. Бренить все дужче і дужче. Треба тільки за неї вхопитись, не прогавити, поки не промчався морський бог на своїх вітровійних конях. Ой, я їх у нього незліченно від краю до краю б'ють по хвилях величезними копитами, мчать по самому вершечку хвилі, розвиваючи білі гриви. Якщо підхоплять коні водяного бога човен, то винесуть з найглибшої водяної ущелини. Ну а ні, то зникне безвісти в безмовній глибині. Ось і зараз видалось Ольгу, що доведеться йому видиратись на таку хвилю, яка вислизає з-під ніг. Та це зовсім його не лякало. Навпаки, додавало запалу. Він сам натрапить на слід того клятого скольда йому не уникнути його меча.